Hát? Hát. fogtam ellátta, azt akkor én is nem kiállni. Ha? Majd meglátjuk, de én egyébként meg ki van, hallírozva vagy irapatom, hogy a félni látom. Hát nem tudom, a száz valamelyik zárjét szintem, az ekelakat, meg főt, szószokat, az elvét nem van. Hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, brother. Gracias.

Taskant. Hol hagyjam? Lent hagyjam. Thank you. olyan nagy. Arra nagy. Olyan? Mindegy, ez nem is olyan nagy. Neked akarod, ami fekszik? El kell venni akkor innen a... El kell venni, hát. Jöttünk hama. Mi? Jöttünk hama. Nem fogod kijönni? Nem akarok. Ezt is ki kell drótozni. Ezt a drótot, ami itt Nem kell drótozni, ezt a szavarját, hát ez csak rá van szavarva. Ez át van húzva. Látom. Ez ennyi lett volna csak. Ez már, ez kettő engem. Csak úgy. back. a könyv a bélfúzom. Beljebb rácsok. Ez a nagyobb. Ez a nagyobb. Az a nagy? Azt mondja ez a izé, hogy 500. 200 fő van, 250. Ez, ez 300. Ez meg 300. Hát az a 200. Thank you. A mostani Nem tudom. Nincs semmi kell. Na, ha valakinek oda kell állni, előbb a hajtani. Itt van ez, oda át, Attila. Nagyobbat hajtsátok, beosztak teret, mindjárt. Átlépve. A játékba. Vigyázz. Kell valamit más. Gracias. Gracias, Ari. Qué rápido. Jules. Dove stavo? Poco. Cosa? Cosa? Mi fa che arrosto. Még erdő. Így kiből ki. Itt van a, a tatakezű van már fejte is, meg minden. Vigyázzon, Nandani, arra mér a disznó. Onnan ostanda. Ki fogja beletenni a izébe neki a pofájába a... Ké, a... Várjál, még menjen előre, egész oda előre. Engedjék arra. Még följebb. De ide nem menjen el. Több a szájába, tata. Dönd aljad egy. Gyere hátam meg viszont. Gyere gyorsan, ide hátam mögé. Gyere gyorsan, százba. Ide, ide állja, hogy ne menjen el a bisnak. Fogom. Fog, fog, csak meg majd én belakítom neki. Fogom, én fogom. Fogjuk, fogjuk, fogjuk. Rá kell harapni. De nagyon! Van meg! Thank you. Alába. Ne fogd már. És a papa szerintem nagyon jó mondja, mert ez a diszkó legalább 300 300 annyira Ez nagyon van. Mindjárt Ki kell kötni a, a falhoz. Hé, arra. Jó a fiatalok, én nem aludtam. Megtudod, ezzel mi a boldog. Nossa. Ei, amigo. Opa, poxa. Monitora. Tänne ne vielä sitten. No, siellä sitten. Akurát már azt a rajt kivágol a Yeah. المطاش وليه يوضح انك فيه برع اوه ايه مرحبا ده ما جيت من ده ولا Faszja a kis, faszja a kis táskámat. Beadta a kis táskámat. Itt éles leszem. Fogd ki, jó? Itt van az asztalna. Egy kettő tartani segítek. Egy kettő hozni már. Nem tudod fel. Megyek. Thank you. Gracias. Gracias. Pues, Aday olur. Melyiket a nagyot? Mindjárt fölhúznak? Gyerünk? Várjál, fordítasz a bárnál. Ahora se sale, se sale, dice. Megfeszünk a fát, fogjuk el. Aztán köszönöm, hogy elapázott. Ha. Lassan. Nem a Ne engedje meg a csövet? Thank you. lehet csatkolni, ha nem liter Még az, ami ki van folyva, nincs itt csak. 4, 3, 2, 3, annyi. a 8 liter kb. úgy. Nincsenek 10 liter vére. Ha. Hol van? Nem bírok a titkot, sajnos én marad. Hol van a melegvíz? Az a melegvíz? Hol van? De nincs lámpa. Nem, van, mindjárt lesz. van egy nagyon, ez a kis, ahol lehet, milyen agyara van neki? Hát? Na, Azt mondja, nem tudja, hogy rosszul lesz tőle. Azt mondta. De nem tudja. <laughs> A vágyában hány éves számodás? De az így, 11. Beül még. Beül még. Ah, nem. Első benyászom. Jeremiah osebisko kvalitet. Najsa kvalitet, verejte poživljeno. Gdje bi ta to? Ako kiri se usmaj. Na 两三，啊是，是啊，这个说这个就平常时对，对。 <laughs> Ez az nem is Nem, nem fogtam. Nem is az abszolút. Egyet megint aztán lefajtam. Már nem is Elazudtak. Nem, itt elazulok. Ja. Hát tényleg. Jó. Ez is valami. Ez ah. van, ez. Menjenek fogfot inni a... Thank you. Bag. Kólás. De

Pörköli. Bepenít. Zöldpenít. Magát. Délik annak azt, hogy menjetek a találósba, van a ládába, felesül a két kis hozzátok elmondani. te tudod halomdarálos. Én nem tudom annyira. Amott van bent egészre. Megtalálni. Jó. Nagy itt volt, meg kell hagyni. Ez még a kisebb itt majd. Mert az milyen nagy ordas volt. Iti, nyugték. Nem tudom. Kettő, egy mag csat meg. Vagy a kettő van beleszúrva. pitti. Mi van pittike? Látod a pittikét? A hintugát érozik. csak meg. Talán az nem az. van perikel? Vagy perikel? Segítsek neked? Eh, hány? Úgyis ott bőven vannak még. Bőven vannak a mod van. Hey, neked. Oh, jó is. that's a big Game I mi a szakok. Ezt volt. Szeretnék, hát? Ha? Nem szagazva. Olyan. Most pörkölik még csak. szellemkek ott még csak pörkölik. Egy ideig. végére szólja, nem? Nem, hát mindenki kezdve, minden a

Már nem tudom, befejezem, talán lesz valami. Attól függ, hogy hús se nincsen oda, meg vissza se. Nagyon nem érjen. Nincs összeköztetés, rendes. Hát ez nincs szergyámból, Nincsen hát Nem tudom, mi lesz még, hogy sikerült. Én fizetni nem akarok nekik. Hogy sikerülnie, akkor nagy átlag kellene, hogy legyen. Nagy átlag. Jó, hát én fizetni nem akarok ezzel a szarék. Miért nem fogok fizetni? Saját. Jó kérdés. Nem sok. Nem tudom, mi a helyzet. Nem engedve el senkit se be, steril környezetet tart. Fényképeket tudok küldeni, de nem én nekem szokta. Annak. Szokta kivenni, nem láttam mostanában már. Megpörkölhették már az egyik felét neki? Mi? Megpörkölték már az egyik felét? Mindjárt megyek vissza. Akkor menjek vissza? Na még lemenjek, akkor nem megyek. Ja. Hát emelni a disznót. Malátát is kellene, hát? Malátát is kellett rakni neki. Nem szólt azt még, vagy? Ha? kell malát eldobálni. Az hány talicskát azt malát Nem sokat. Az jó akás ez. Te Na, hol nem raktam, igen, ide. Ide te robáltál, Hogyha az... Á, van, sem átalnak. Na. Ja? Érzem, hogy jócskán fölment a számítógépnek az ára. az nem? Menj de, az ilyen nincsen. Az nvidia van olyan, hogy a térép bírja hogy átrakja a játékot 3D-re. Az ilyen nincsen, ugye? Red... Mi? Igen? És túl melegedett, mi lesz? az, hogy adnak vele tartót, és hogy a háznak az végben Annyira nehéz jel. Az csak egy kártyát, semmi más sem bíroztam beletenni. Ja, ez a harmadik. Mi a fene? 2000 dollár? Ne csak már meg. Szól. Most vissza kell menni, vagy mit? Mindjárt jövök. nem szószához fordítsa. Szótam a szerikénél nem szószos. Amire fordítva. Még nincsen akkor? Akkor megyek itt a felikére. hatással még a szőlet veszedveről, a semmi más félig sem. És csak a szőlet veszedve. szedve. Még meg sem sütve. Hát Na. És mi történt? Leégett nekük? Hoppá! De hogy egy felesleges, hogy így külön rakják. Úgy is minek rakni, hogyha nagyon akarnák, hogy alaplapra ráforrasztanának, és az lenne egy alaplap, mert külön lenne a videókártya Na várjál, úgy van, hogy ez a 40 három, az ami lejön a 100. Háromszor nyolcas mi a? A neked csak egy megy bele, nem egy hatos. Igen, ez egy 12 es négy bele. Egy 12 megy bele az onnantól három tábla jön a négy, három négy. Kicsinek a kártyát, nagyon mondják, hogy hiába ért a szobák, az emberek, a pedig X már rengeteg nagyját el, XT, X Csak XT, nem? Jó, már régebben nincs oda az XT-be. XT van, meg XT. Van, van XT, van 7600 XT, meg van a sima Van a XT. De van a sima X is, nem? Nem, sima XT. nincs. XX-nek. Mert a 7600-os. A 7000-esnek még a... Mi? Annyira olcsó? 2000, 1000,

Ja. Nem kell annyi legyen, majdnem Kettőt lehet venni egy áráig. az nem mindegy. Egy áráig kettőt. Itt az energia takarékosság is megvan ez a simán az alapapomban. Nem a tápok. Sima. Belerakja, azt akkor a fekettek vannak azon a kártyát, hogy nem, nem tud Nem fanni. Amatőr. Nem szoktak téverni. Hát a 7500 de, de olyan van a 49 mint van a 40 Ja. Talán bővlek, mint a emelés.

szinte belefér, azoknak majd el szinten, szinteni, ez a full masteredben számférben. Van is szép. van ilyen első power tank, nem az arról? Vannak olyanok. Tank, az a neve neki, hogy tank. A nagy házakba fér bele a 40 a régi hagyományos házba, ami neked van. A hát, régi, ami nekem van házam. A régi hagyományosba beleférne. Nem. Abba se? Nem. Olyan széles, vagy mi azt nem? Széles, de hosszú. Ekkora kártya van. Akkor egy mutatás a Zigmund Tündek Akra? Akkora bíró. És ebben maga van a lap, mert kibaszokat kintétettek. Most még három bentünk van Azért mondom, hogy kibaszok meg a 49-en, mert az is annak vele tartunk mert én, ha véletlen megfogod a házat, okay. leteszed így az asztalon, benne van érted a videókártya, és így eltörni a, a, a a, a, Szépen berakja. Na, az nem kell csavarni, speciális tart. És nem is akkora, mint a 49. Szóval Ugyanakkora majdnem a teljesítmény, mint a 49. A mixing kvázi oda teszem. Ah. Rivális. bajai vannak. Újakat? Na, az ilyen ötösöket, ne? Jó, csak azt fogyasztanak azok is, mint a... Elgiások lettek. Ez az, hogy elgiások is lettek, meg ugye olyan furán néznek. Nem lehet beletenni, vagy processzorra még nincs baj. Hanem ott a baj, hogy már ha vesző am 5 a alaplapot, abban csak DDR5-ös megy bele nem DDR5-ös, De van DDR5-ös RAM, csak kibaszott drágába kerül. Érted? Van a DDR4-es az olcsóba kerül, mint a DDR5-ös. Jó, az már van terjedve azért. Érted? Azt, ha már veszélyt AM5-ös a alaplapot, abban már csak DDR5-ös fog menni, nem DDR4-es. Hát. Érted? Ez a baj. Volt, hogy... Én úgy gondoltam, Addig még azt az ilyen négyet. A haverra, nem, de nem is kerülve, hanem most arra szó, hogy van még egy Cooler Master vízhűtője, nem kéne így adját. De gyakorlom? Jasztok. Meg a... Ezer euró. Százezer dinárja hogy csak. Hát jó jár. Azt mondja, hogy három és fél évet. Azt mondja, ezer A... Jó, darálj. Gyere, hagyjuk, hagyjuk, hagyjuk, darálj. Aztán oda.

Megfordít, nem kell még? Hát nem sokáig. Tudod, Ferike, inkább te. Kártyák, én Erik 6 De várj, de Erik 680-as van a kínaiaknál brutális teszten estek át, 6000 jönába kerül használtan. AliExpressen, vagy... Mini, piti. Pitike. A lapát. da Vai, topa. Vai, Catarau. profundo, molesta. Ryzen 7-es profi, azt a Ryzen 7-es Én első 7-es. Nem akarok mutatni. Az a baj, hogy az 5 ötösök azok jó gamer szükra, a 7-eseknek már nagyon hűtésük. Az a tényleg már nagyobb hűtésük. Az, ami lenne vele, az még már kevés. Na, azt akarom mondani, hogy akkor egy Ryzen 5-ös profi, egy Eric 6000 es szériás videókártya, már ez nem az a 6000-es Videókás, mondják a 6600-as, vagy 6600 as az nagyon jó megéri ilyen gémet, akár 4K-ba is bírja futatni cuccokat, hát. ilyen Full HD mindent. HD is, igen, hogyha nem elég. De mi látom, mondtad a veszi monitort, amit mondtad. Igen, igen, igen. Akarok monitort is. Az a finta, hogy van egy csávó, árulja a monitorát, bench monitort, 144 Hz-es, 1 millisekundumos válaszidővel, mert tedd bele. Azt. Írjék a 18 órát. Hát írja az ára. Újonnan pedig 22. De, van, de van ez a de más volt 16 ilyen fújn van, nem növelnek, vagy kínai. Fújn van, abban mi volt? Nem emlékszel Fucsimá. Fujimá. Nem, Ayumi. Rosszul mondtam el. Azért hát- mondtam mert eh, azért eladó neki, mert vesz egy gigabyte, nem tudom milyen képernyőt. Gigabájtosat? Hát, gigabájtosat, azt az IPS panelet, ez meg ilyen mattos. Ez nem az, nem az a fajta panel, a kettő, amikor nézünk, akkor nem egy forma. Az itt az, jobb, ne? Nem. Csak nem adja a ha bizonyítsuk meg, de én 18-at nem adok érte. Azt nem tudom, 10 én hogy ide néztem ramot bele, gondoltam egy kétszer, vagy egyszer 16-assal, kétszer 8-asra, mert már 8 GB RAM már nem ér haza semmi. Ilyen 16-os teszek. Két eh, vagy 64-igat beledob. Hát de várjál, most van, most van nekem egy 8-as a komputerben, meg egy 16. 24 giga van. 24 giga van most persze a gigabájt. És hallod, érezhetően jobban futnak a gémek. Főleg az ilyen Metro Exodus, meg Watch ilyenek, ami érted, full, full van, érted? Ultrányom, érted? Ultrányom. És a videókártya nem használja ki magát, még csak félig se. Az Erik 580. Érted? Az Erik 580 nem használja ki magát félig óta. Tart vele, tehát ne legyen kitolja. Tolja, tolja. Nem lesz neki semmi baj, csak tolja. Kiesik minden. Nem lesz neki semmi baj.

Ja? Száz még izé minősítésünk. Szilver, szilver 80 minősítés. Ja, de te meg szilvert akartad. Gyöngyét. de szilver. A gold a legjobb. De te minden, minden gyártva más savajelölés. Ja. Hát nem, van a blond, van a szilver, meg van a gold. Az egy kilowatt. Az, hogy ha vesző tápot, a táp csak annyit ad le, amennyi kő. Érted? A mhm. processzor, amely a videókártyának. Ha te veszünk bele nagyobb processzor, vagy nagyobb videókártyát, akkor az 1000 az jó, mert akkor megint többet adni, amennyi kell, érted? Nem ad ő le, és csak annyit ad le, amennyi kell az alkotrésznek. Érted? Hogyha veszi többet, akkor neki jön venni új tápot, érted? Ja. Azért mondom. Nekem egy tönkrement az egyik spórolós számítógépemnek. Ó, ha mi Nem tudom, tönkrement három, négy év után. Négy közé? Ja, Mindegy. Itt van a négy. Aj. Ez a négy így. kettő, négy, négy, így van. Én kihagytam. Várjál. Merre velem ezzel? Meg esetleg. Igen, igen, hát igen, HD. Én nem tudom, én azt jó. Tehát az, volt az takarékosa, volt valami 450 wattot, Nem, Mit csináltál vele? Nem tudom, nem, mi meghibásodott. Olyan, hogy rárakok videókártyát, nem, be van kapcsolva, így megy olyan fél órát, és aztán megkergül. Nem találja meg a merevre ezeket, meg ilyeneket, hogy össze-vissza dobálja. Érted? Nem tudod elképzelni. Be olyan fél óráig jó, fél óra után... Nem, másiknál jók a merevre ezek. Olyan, hogy megkergül. Ő nem rakni ki rajta semmit. Erre akkor neked a lappal van a baj. Lap. Annak annyi atya, valami elment benne a vezél. Milyen lap? Dia. Nem, ilyen is. Ja, bele van, ó, bele van úgy siek van a processzor. Renyelge takarékos, hogy 10, nem, meg itt fogyaszt. Nem, azt mondom, hogy maximum 15 wattot fogyaszt a processzora. Bele van, hogy is hívják, a forratva. Tönkre megy az egyik, akkor mind a kettőt ki kell cseszni. azt akarom, várom, hogy hát le lesz árazoljon a lap, tudod, energiatakarékosak. Na, ezeket a vödröket a kicsit rámolva, én adok báyìí.